Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Արցախի ազգային ժողովում քննարկվել են ԼՂՀ հռչակման 25-րդ տարեդարձի տոնակատարության միջոցառումների ծրագրման եւ անցկացման հարցեր։ Արաջիկայում հանրապետություններ կրվող կոմբայնների բաշխումը կկատարվի ըստ շրջաներում արկա պահանջարկի համամասնությամբ։ Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահները այսօր մեկնարկում է շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 10-ին ժամը 23:20-ի սահմաններում ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ժամանակին հավաստանշել են հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն խմբի առաջ խաղացումը եւ վերջինիս հասցնելով առնվազն երկու զոհ եւ վիրավորներ հետ շպրտել իրենց ելման դիրքերը։ Կանխարգելիչ գործողության ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստ չի ունեցել։ Մարտի 10-ին եւ լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներից, նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 5500 գրակոց։ Բացի վերոնշյալից ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ հաուբից տիպի հրանոթներ։ Հատկանշական է մանավանդ այն հանգամանքը, որ հակառակորդը նշված հրանոթներից անցած գիշեր արդեն հրետակոծության է ենթարկել ոչ միայն ակնայի, Աղդամի ուղությամբ տեղակայված հայկական ստորաբաժանումների դիրքերը, այլև առաջնային գծից բավականին մեծ խորությամբ գտնվող որոշ տարածքներ, ինչը թերևս աննախադեպ է 1994 թվականի մայիսից հաստատված հրադադարի ողջ ընթացքում։ Նման նախարարցակ գործողություններից կատարվելիք հետևությունը մեկն է։ Հակառակորդը որթեգրել է հակամարտության գոտում իրադրության ապակույն ապակայունացման նողված Արաբել Սանձարձակ մարտավարություն, ինչը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ Սուրամասերը հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են նպատակաուղված եւ պատժիչ գործողությունների։ Առաջնային գծի ողջ երկարությամբ հայկական ուժերը վստահորեն վերահսկում են օպերատիվ իրավիճակը։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից, ադրբեջանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցների կողմից տարածված տեղեկատվությունն առայն, թե իբր հայկական ուժերը կրակ են բացել Աղդամի շրջանի մի շարք գյուղերի խաղաղ բնակիչների ուղությամբ, իրականությունը չի համապատասխանում։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները շարունակում են հարգել հրադադարի պահպանման ռեժիմը եւ պատասխան գործողությունների դիմում խիստ անհրաժեշտության դեպքում, այն էլ բացառապես հակառակորդի կրակային դիրքերի ուղղությամբ։ Մարտի 10-ին ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանդիպել է շրջանների վարչակազմերի ղեկավարներին եւ քննարկել ԼՂՀ հրճակման 25-րդ տարեդարձի տոնակատարության միջոցառումների ծրագրման եւ անցկացման հարցերը։ Քննարկումներին հրավիրված էին տոնակատարության պետական հանձնաշողովի անդամներ, ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Լևոն Գրիգորյանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նալինե Աղաբալյանը եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Խորհրդարանի նախագահն ընդգծել է, որ 25-րդ տարեդարձի միջոցառումները պետք է ապահովեն լայն ընդգրկվածություն ոչ միայն շրջկենտրոններում, այլև տարածվեն հանրապետության գյուղական համայնքներում։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ հսկային շողովի մամուլի ծառայությունից, մտկերի փոխանակության ընթացքում վարչակազմերի ղեկավարները ներկայացրել են իրենց շրջաններում տոնական միջոցառումների կազմակերպման առանձնահատկությունները, տեխնիկական եւ կազմակերպչական խնդիրներն ու դրանց հետ կապված սախսերի հիմնավորումները։ Պետական հանձնաշողովի անդամները պարզաբանումներ են տվել բարձրացված հարցերին եւ մատնանշել լուսման հնարավոր եղանակները։ Մարտի 10-ին Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հրավիրել է խորհրդակցություն տարածքային կառավարման եւ գյուղատնտեսական թեմաների շուրջ։ Գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը ներկայացրել է Գառնանացան աշխատանքների ընթացիկ իրավիճակը եւ հողամշակներին ցուցաբերվող pedagogical աջակցության ծրագրերի ընթացքը։ Անդրադառնալով գյուղտեխնիկայի պարկի թարմացման հարցերին, վարչապետը հանձնարարել է առաջիկայում հանրապետություններ կրվող կոմբայնների բաշխումը կատարել ըստ շրջաններում արկա պահանջարկի համամասնության։ Խորհրդակցության ընթացքում Արայիկ Հարությունյանը պատասխանատու կառույցներին հանձնարարել է գյուղերում բանրի արտադրության ու իրացման մեխանիզմների ներդրման ծրագիր մշակել։ Բերքահավաքի սեզոնին հրդեհավտանգ իրավիճակներից խուսափելու նպատակով վարչապետը հանձնարարել է գյուղնախարարին, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենին եւ շրջվարչակազմերի ղեկավարներին փոխգործակցությամբ անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնել ներառյալ ճանապարհների մաքրման, թունակի միկատների, սրսկումների իրականացման միջոցով։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի ոլորտում ընթացիկ տարի նախատեսվող միջոցառումների ծրագիրը 3 հավանության է արժանացել կառավարության նիստին, որին մասնակցել է նաեւ Բելլա Լալայանը։ 2016 թվականին 138 միլիոն դրամ կողմի ոլորտում նախատեսվող ծրագրերին մասնավորապես 102 միլիոն դրամ մշակութային եւ 33 միլիոն դրամ երիտասարդական ծրագրերի իրականացմանը։ Ընդորում մշակութային ոլորտում անփոփոխ է մնացել նախորդ տարիներին որթեգրած քաղաքականությունը մշակութային ժառանգության ուսումնասիրման, պահպանման, հանրահռչակման, մշակութային ինքնության վերարտադրության, ժամանակակից արվեստի զարգացման, մշակութային երկխոսության եւ համագործակցության խորացման, մշակութային կրթության համակարգի կատարելագործման, ստեղծագործական ներուժի բացահայտման եւ զարգացման գերակայությունները։ Նոր միջոցառումների շարքում նախարար Նարինե Աղաբալյանը նշեց մշակութային դաշտի ուսումնասիրությունն ու դիտարկումը, ինչը նախարարի համոզմամբ կնպաստի մշակութային ծրագրերի արդյունավետության բարձրացմանը։ Այս տարի նախարարությունը մտադիր է մեծացնել ուշադրությունը շրջանների հանդեպ, որը կարտահայտվի գյուղերում միջոցառումների անցկացման հաջողականությամբ։ Իսկ այդ նպատակին կողմի Շրջաներում մշակույթի զարգացման ծրագիրը 7 միլիոն դրամ հատկացումներով եւ 3 միլիոն դրամի աջակցություն երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման նպատակով Գործադիրը հավանության արժանացրել հաղթանակի տոնի Արցախի պաշտպանության բանակի կազմավորման եւ Շուշիի ազատագրման 24-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումները կազմակերպելու համար կառավարական հանձնաժողով ստեղծելու որոշման նախագծին, որը ներկայացրել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Լևոն Գրիգորյանը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին եւ շրջանների վարչակազմերին հանձնարարվում է ստեղծել համապատասխան հանձնաժողովներ եւ միջև 1985 թվականի մարտի 21-ը ներկայացնել տեղական միջոցառումների ծրագիրը եւ ծախսերի նախահաշիվը։ Ներկայացված ծրագիրը նախահաշվով հանդերձ կառավարական հանձնաժողովի կողմից կքննարկվի եւ կհաստատվի մինչեւ ապրիլի 27-ը։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 2016 թվականի հունվարին տեղի ունեցած կառավարության անդրանիկ նիստում նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարել էր, որ կառավարությունը քայլեր պետք է ձեռնարկի Արցախի արտադրողների արտադրանքը այլ երկրներում ներկայացնելու ուղղությամբ։ Այդ համատեքստում ինչ նոր նախաձեռնություններ կան եւ դրանք երբ կյանքի կկոչվեն, մանրամասնում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Արցախում արտադրված ապրանքատեսակները դրսում ներկայացնելու համար առաջին քայլերն արվեցին մի քանի ամիս առաջ։ Մոսկվա քաղաքում հաջողվեց ունենալ տաղավար, որտեղ էլ ներկայացվեցին մի շարք ապրանքատեսակներ։ Հաջորդ ցուցահանդես վաճառքը կկայանա ապրիլի 2-ին Երևան քաղաքում։ Այսօր փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը Արցախի արտադրողների հետ անցկացրած խորհրդակցությունում այդ առումով որոշակի բարձաբանումներ տվեց։ Քանի որ սա շարունակական է լինելու, առանձին շոու վաճառքներում ձեզ մասնակցելու հնարավորություն եք տալու։ Ինչու՞ չէ նաև դուք պետք է լուրջ պատրաստվեք այս տարի դեկտեմբեր ամսի ողջ ամիսը Ռուսիայի Բոգոտայի մի մեծ շարք տաղավարներում մեր ապրանքները ներկայացնելու առումով մեկ ամիս վաճառք կազմակերպելու։ Դրա համար տպագրական նյութեր կան, որոնք պարտադիր պետք է դուք ունենաք։ Առաջինը, պետք է բոլորը ձեր ուժերով, ձեր բուկլետները ունենաք Իհարկե, ձեզ կողմնի կառավարության աշխատակազմ անհրաժեշտության դեպքում, բայց կարծում եմ լուրջ խնդիր չէ։ Փոխվարչապետի հաղորդմամբ Արցախի կառավարությունը գործունք հայլեր է ձեռնարկել այդ ուղությամբ, ինչն էլ ըստ նրա տվել է դրական արդյունք։ Արթուր Աղաբեկյանը կոնկրետ համեմատություններ է անում։ 2010-11-12 թվականներին մի քանի 100.000 տուփ պահածո ենք արտադրում, արդեն մենք արտադրել ենք այս տարի 2 միլիոն տուփ պահածո։ Դե չեմ խոսում շալացված գինիների մասին, եթե մենք ունենք ընդամենը մի Ստեփանագերտի գինոկոնյակի գործարան, այսօր Արցախում արդեն ունենք 4-ից ավել լիցենզավորված գինի արտադրող եւ շշալոց։ Մենք թեթեողի մասին, ասինքն մեր նախաձեռնությունը իր արդյունքը տվել է արտադրական ծավալները մեծացնելու, բայց մենք կոնկրետ նախաձեռնություններ չունենք արած այդ արտադրանքը սպառողին հասցնելու առումով։ Խորհրդակցությունում նշվեց, որ այս ամենը նախ արվում է նրա համար, որ Արցախի արտադրանքը չմնա պահեսներում, եւ երկրորդ, որ เป զի այլ երկրներում իմանան, որ Լեռնային Ղարաբաղում արտադրվում է որակով էկոլոգիապես մաքուր ապրանք։ Մենք տպավորը էին շատ արագ կազմակերպչական խնդիրներ են շուկան է ստեղծելու առումով դրանով էր պայմանավորված մոսկվայում այս փառատոնը որ կազմակերպեցին նախագահի գլխավորությամբ դրանով էր պայմանավորված հետագայում այդ շատ դժվարությամբ բայց մոսկվայում կազմակերպված ընդամթերքի այդ մեծ էքսպոյի մեջ հոս կազմակերպությունների մասնակցությամբ դրանով էր պայմանավորված որ մենք շատ մեծ դժվարությամբ մշտական տաղավար ունենք արդեն եւ դրանով պայմանավորված այսօրվա այս նախաձեռնությունը, որը հնչեցրեց այստեղ Երևան քաղաքում այդ նախ նախաձեռնության համար։ Նշենք, որ ապրիլի 2-ին Երևանում կայանալիք Արցախի բարիկներ անվամ ցուցահանդես վաճառքում այցելուները հնարավորություն կունենան համտեսելու Արցախյան անարատ ապրանքատեսակները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատանքային այցի շրջանակներում մարտի 13-ին հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռազմավարական գործընկեր երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ անդրադարձել նաև Եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման հերանեկարին, մտկեր փոխանակել միջազգային եւ տարածաշրջանային արդի խնդիրների ու մարտահրավերների շուրջ։ Երկու նախագահները քննարկել են նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի ներկա փուլին, արկա խնդիրներին եւ այդ գործընթացն առաջ մղելու հնարավորություններին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում Մոսկվայում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մարտի 10-ին հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպմանն անդրադարձ է արվել երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև փոխգործակցությանը, բարբերական խորհրդատվությունների անցկացմանը։ Նախարարներն Ալբանդյանն ու Լավրովը մտկեր են փոխանակել հրատապ միջազգային եւ տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Հանդիպման ավարտին Էդվարդ Նալբանդյանն ու Սերգեյ Լավրովն ստորագրել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունների միջև 2016-2017 թվականների խորհրդատվությունների ծրագիրը, որով նախատեսվում է առաջիկա երկու տարիների ընթացքում արտգործնախարարությունների միջև անցկացնել միջազգային տարածաշրջանային խնդիրների տեղեկատվական ապահովման հյուպատոսական եւ այլ հարցերի վերաբերյալ շուրջ 3 տասնյակ խորհրդատվություններ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի արտագնանիստի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետություն այցելած ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը եւ նրա գլխավորած պատվիրակության անդամները Երևան ժամանելուն պես ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Էդվարդ Շարմազանովի ուղեկցությամբ այցելել են Ծիծեռնակաբերդ եւ ծաղկի պսակ ու ծաղիկներ դրել 1915 թվականի հայոց մեծ գարնիզոհերի հուշարձանին, խոնարհման բուլառությամբ հարգել 1.5 միլիոն անմեղ նահատակների հիշատակը։ 5 տարի առաջ այս օրը Ճապոնիայում տեղի ունեցավ Չեռնոբիլից ի վեր ամենասարսափելի միջուկային աղետը, որը դարձավ 20000-ից ավելի մարդու մահվան պատճառ եւ որի հետևանքներից ճապոնացիներն ուշքի չեն գալիս առ այսօր։ Հզոր երկրաշարժի ու դրան հաջորդած 40 մետրանոց ալիքներ բարձրացրած ավերիչ ցունամիի պատճառով վթարված Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանն ու դրանքից տասնյակ բնակավայրեր շարունակում են մեռյալ գոտի համարվել։ Մարզասերների համար Մոսկվայում այսօր մեկնարկում է շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարը։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան հանդիսանում է այդ մրցաշարի հովանավորը եւ այն նվիրվում է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին։ Մարտի 10-ից 29-ը կայանալիք մրցաշարին աշխարհահռչակ 8 մասնակիցների հետ մասնակցում է նաեւ հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը։ Երկու շրջանից բաղկացած այդ ստուգատեսի հաղթողն իրավունք ունենա մասնակցելու նոյեմբերի 11-ից 30-ը Նյու Յորքում կայան հիանալիք չեմպիոնական մրցախաղին։ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում ավարտին մոտեցող ազատ ոչի իմ շամարտի եւ Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի վերջին ներկայացուցիչ Դավիթ Սաֆարյանը մեկնարկեց հաղթանակով։ 70 կիլոգրամ քաշայիների որակավորման փուլում աշխարհի ու Եվրոպայի 2013 թվականի չեմպիոնը 7-0 հաշվով հաղթեց գերմանացի Լենարդ Վիքելին։ 1/8 եզրափակչում Սաֆարյանը կմրցի լատվիացի Ալաս Ամիրովսի հետ։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, օրվա երկրորդ կեսին թույլ անձրև, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7 ցելսիուսը 10-ից 15 աստիճան։ Տաքություն։ թվականին լրատվական ծրագիրն ավարտվեց